La valoro de la analoga amo. La interreto promesas sen limain rendevueblezoin, sed internazia studajo montras, paroi, kiwi trovis UNULA alian en la reto, estas average iom malpli feliciai. Jen, kial tio povus esti tiel? profunde en la internajoi de la interreto trovigas venenos rancoi, en ciuin la granda algoritmo en ordigas la sen nombrain tempo malsparain filmetoin. En la sectio amo cae partnerezzo, sub categorio rendevuado, tiu ciferezza estajo demetas in film tranciajoin, en kiwi virinoi cae viroi plendas pritio, kiel stultiga estas la ambarbado en la epoco de Tinder, soziai platformoi cae compufonoi. Virinoi plendas en tiui filmetoi, che vast space ne trovigas useblai viroi cae ili prescribas che usebla viro devas esti pli granda ol 1,85 metroin, che li devas esti bon aspecta, cae tra treinita, cae crome li elmas trumu ses ciferan jaran viv en speson. La viroi ali flanque plendas pri neplenumeblai desiroi de la virinoi, cae declaras che virinoi devas esti frenesige allogai, cae che ili ne estu sexumintai cud decoi da viroi, por esti dignai kiel partnerino. Certe tiui filmetoi ne estas principe representai por la serciado pri partnero, char prescau ciui el ili devenas el usono, kie validas apartai reguloi por rendebuado sed kiel la interreto changis la rilatoin, cae la serciadon pri partnero mond scale? Tiun demandon provas respondi psicologoi de la Universitato de Wroclavo en Pollando. Jen ilia concludo post analiso de datumoi el quindec landoi. Paroi, kiwi trovis unula alian en la reto, estas average iom malpli contentai prisia rilato, ol tiai, ciui enamigis en la analoga vivo. Tio estas causita supposeble de la apartajoi de la ciferezza serciado pri partnero, diras la psicologoi. Cai tiel, la video tranciajoi do donas etan indicon, cio povus esti la problemo la scientistoi analisi statumoin de 6.646 partneri personoi el quindec landoi, kiel exemple Ecuadoro, Cinio, Sudafrico, Usono, Germanio, Sri Lanko, Ganao, Sudcoreio au Kazahio. La partoprenantoi en la studo agis inter dec hoc cae septec tri jaroi cae estis ec conintai siain partneroin plei ofte, octe quar procentoi en la reala vivo. La differenzoe tamen estis grandai. En Pollando 33% tri de la parto prenantoi trovis sian amon en la reto. En Ganao estis nur sep Tio tamen ocasas sub fortega crescado de la quoto de retae paroi ecte la iaro du mil dec. Ciu estis trovinta sian partnero en la reto, tiu protocolis average iom pli malfortan contentetson. Ancau la sentata amo, laula dimensioi, intimezzo, passio, cae ligitezzo, io mettete montrigis io mal pli varma. Versaine la illusio de la offert abundezzo sur rendevuae platformoi antauen pushas tiuin ecce malgrandain malgranda in tamen signifain effectoin diras la psicologoi tiel la serciado ec en successa caso ne finijas charia ciam e blus che ancora pli bona partnero attendas onin, pli bela, pli granda, pli riccia. Crome paroi estis pli egalai en siai valoroi cae opinioi, se ili estis ec conintai unula alian en la laboreio, perde amicoe, au alie en la reala mondo. Sur rendevuai platformoi unuavice temas pri agio, aspecto, grandezzo, profesio, cae vivens peso, diras la psicologoi. Cae tiu rilate, mensogado, estas daura practico.